Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Marka. Ježíš znowu wyszedł k moři. Všechen lid přicházel k niemu, a on je uczył. Gdyż wszedł dal, uwidział Alfałowa syna Lewicho, jak siedzi w celnicy. Rzekł mu, pójdź za mną. On wstał, a szedł za nim. Gdyż pak byli Jeziś u stolu wjechał do mnie, mnohocelniku a grzeszniku, zaujalo misto u stolu z nim, a z jego uczedniki. Było to tiż mnoho tych, kto ho nasledowali. Gdyż uczytele zakona z faryzejskiej strony widzieli, że i, że i z grzeszniki a celniki, rzekli jego uczednikom, procz i z celniki a grzeszniki, Ježíš to zaslechl a řekl jim, nie nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Slyšeli jsme slovo Boží. Milowani bratrze, sestry, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu Bratrzy, Boží slovo je plné żywota a ostrzejsi niż każdy dwojseczny mecz. Pronika aż do rozdzieleni dusza a ducha, klołbu a morku, a pronosi sąd i nad najwnitrzniejszymi ludzkimi myślenkami a Neni twora, tvora, który by se przed Bohem mohl ukryć. Przed Jeho oczyma je wszechno nahe a odkryte, a Jemu se budeme zodpowiadać. Trzy sestry, Bożí slovo do największych chlubin lidské bytosti, nad nimiż człowiek nie ma pełną moc. I gdyż se pokołsi o sebe klama, chce obelchabat ostatni, nie może klamat Boha. Toto słowo ma tedy moc zasachować nas w najchlubszym soukromi naszej bytosti, aby nas zbawowało falesznych masek, a aby nas mogło oswiecować. Boží jest sam Jezus, który stale wstępuje do naszego żywota, a vždycky jasnie vníma temna zakołci naszego serca. Bożie Słowo je ostrzejszy niż każdy dwojseczny mecz, na boć swą prawdziwości rozcina każdy nasz klam. Pro nas rozchodnie není snadné přiznat si, jací doopravdy jsme, hřišnici, lidé duchownie nemocni. Swaty Jan Paweł II jedną rzekł mladym lidem. Citite se ochrożeni społeczności, które ste si nie zwolili, społeczności, które ste nie wybudowali, ale jejż souczast przez to otworzite, a za niż iste stale wice z odpowiedni. Zda se, że je zachwacona szileństwem, gdyż mobilizuje weszkere swe sile k sebe zniczeni. Technicki a wiedecki rozwój uczynili z człowieka skutecznego pana materialnego świata. Skuszenost wszak ukazuje, że se nie jedna oni jaką neutralni wiedecką wladu, jak si to niektórzy myśleli. Moderní człowiek je v pokušení co koli jako manipulowatelne, a często dojde aż tak daleko, że mezi manipulowatelne wieci radzi i sam sebe. A w tom tkwi wielkie niebezpieczeństwo dnešní doby. Znana francuska myślitelka Raisa Maritenowa popisuje swe zażytki w mladzi – Wspomina na dobu na początku XX stuleci, gdy była jeszcze studentką paryskiej Sorbony, a gdy straciła leszkaru wiru. Była to tragiczna, szokująca skuszeność. Wsze se stawało absurdnim, a nieprzyjatelnym, pisze. Absence Boha wylidniowała planetu. Pokud se musimy wzdat hledani jakiehokolip smyslu słowa prawda, rozliszowani dobra a zla, sprawiedlności, a sprawiedliwości. Nie możemy iż dalej żyć jako lidę. O takowej komedii nie chcę nic słyszeć. Bylabych ochotna przyjmować żywot bolesny, ale nikoliw absurdni. Będzie można świat usprawiedlić, a nie można to dokazać bez czystego świadomi, a nebo život nestojí ani za trochu pozornosti. Její slova nás nutí k zamyšlení. Lidé potřebují pravdu. Je nezbytné vědět, proč žijeme, umíráme a trpíme. A dobře víte, že pravda je Ježíš Kristus. Ježíšova osoba, jeho poslání jsou vyzvou, abychom k němu zaujali stanovisko a zároveň ve světle pravdy poznávali, jak si do pravdy jsme. Ježíš przyszedł proto, aby človeka vysvobodil od zla W naszym Ewangeliu Lewi siedzi w celnicy, a pomyśli na to, że bude pokraczować bez swym tak nienawidzienem zamiestnani. Setkawa se z jasem Jeżiszowa pochledu, a zaslechne o zbienu jeho zawolani. To mu dawa silu, aby odlożył życie z lakoty, wstawa. W rzeczcinie je to też słowo poużyto jako oznaczenie zmartwychwstani, a wydawa se za nim jako jego uczednik. Otwiera Kristowi nejen swe serce, ale také swój dom. To je przyleżytost, aby Jezus mógł oslovit celu rzadu ludzi, którzy se Lewimu podobají. I są to lide bez skrupuli, jej zaměstnáním je odirat druhe i są zaprodani cizácké vládě. Ježíš vstupuje do života i těch, kdo se ještě definitivně nerozhodli skoncovat s hříchem. Přichází právě proto, aby jim dal sílu a milost k uskutecznieniu takowego rozchodnutí. Z toho důvodu hledá Ježíš člověka tam, kde se prawie nachází, a sklani se k němu, chová se k němu jako bratr, usiada se z nim za jeden stół. Bratrze, sestry, jak często jesteśmy z lemi zwyki, naklonnostmi ke zlemu, które si nie chcemy przyznać, nebo które pokładamy za modni trend. Sami przed sobą, a przed druhymi se stawimy do klamnego świetla. Koligie ludzi, którzy gwuli karierze, zwłaszcz polityckie, zamilczuje celu prawdy o swej minulości, trzeba zdoby totality, zamęczuli skandale, kolaboracje, korupcje, zloczyny. Lżą sobie i druhem we swych żywotopisach, aby se mogli zalibić lidem, a przede wszystkim, aby mogli mieć moc a penizę. Bratrze, sestry, nigdy nie dokażemy se ale obelhat, nie dokażemy obelhat swego Pana. Svatý Jan napsal, Ježíš se im wszak sam ne svjeroval. Protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sam totiż wiedział, co je w człowieku. Sam Jezisz, jego osoba, żywot i posłanie je tak transparentnie a czysty, że jedynie On może rzec. Ja i sam se proto narodil, proto sam przyszedł na świat, aby dal świadectwi prawdzie to jedynie faleszni świadkowie, którzy ho odmitaj od początku. mluwili, mluwi, a piszą o niem nesmysły. Benedikt XVI rzekł, ano, je to stala snacha, ohlasani przedkladajcy posłuchaczy pouze to, co jemu już znamy, nebo co jemu w każdym przypadzie przyjemne, gdy posledni autoritą není již sama Bible, Boží slovo, ale právě předvladající světový názor. Zde se již neposuzuje svět podle písma, ale písmo podle světa. Nesmíme se oddat smyšlení tolika dnešních věřících, kteří si myslí, že snad stačí chovat se víceméně tak jako většina a všechno bude v pořádku. Život je vážna věc, a my musíme být opatrní, abychom zaslíbení věčného života, věčného přátelství s Kristem, které platí pro všechny, neodmítli. Neochuzujme se o milosti, které pro nás připravil Pán, když budeme poslušní jeho volání. Pojď za mnou.